Celone kai lago os Celonen kai lago os peri oxutetos erisdon kai de prosthemian stesantes kai topon apellangesan homin un lago os diaten physiken o cuteta ameleesas tu dromu peson parhodon coimato, he de celone sune iduia he autae bradiuteta, u dielipe trehusa, cae huto coimomenon ton lagoon paradramus, epito bradeion tes nices aficeto. Ho logos de loi hoti pollacis fusin amelusen ponos enicesen.